D'Rubrik vun de Lëtzebuerger Bahá'í, um Mikro de Jean-Marie Nau. Léif Radio Arano Lauschterer, nächste Méindeg den Owend, fënnefte Juli, hu mir 100 Gospel Sänger aus Amerika an 10 aner Natiounen bei eis am Kulturzentrum zu Bouneweg. Change the World Chorus mécht am Moment eng Europatournée a si sinn nëmmen een Dag zu Lëtzebuerg. An dat fir eis Häerzer unzefänken duerch hir Musek, déi voll ass mat Léift, Freed an Eenheet. Wéi kann een dësem Appell vun 100 Choristen aus de Vereenegte Staaten an aner Länner widderstoen? Leit, déi hir Konscht an hiert Talent hierginn, fir hire Message ze verbreeden. E Message, dee vun de Bahá'í Léieren inspiréiert ass, Et gëtt nëmmen ee Gott, et gëtt nëmmen eng Mënschheet, an d'Äerd gehéiert eis alleguer. Den Ensemble ass ënnert der Direktioun vum Van Gilmer. Maacht Iech bäi, well d'Ticketen kritt der just den Owend selwer, ausser Dir lauschtert den Radio Ara, well mir ginn eng Koppel gratis Ticketen ewech, just fir Iech. Alles was Dir, wat Dir musst maachen, ass mir elo uruffen, an dat um 091. 33 42 10 Dëse Concert ass en plus fir e gudden Zweck, an zwar fir d'Peace Factory, eng asbl, déi all Joers e Summercamp fir Jugendlech tëschent 12 a 15 Joer organiséiert, wou si zesumme Strategien ausschaffe fir Konflikter ze léisen. Respekt ass d'Haaptobjektiv bei Peace Factory. Ausserdeem steet dëse Concert ënner dem Patronage vum Kulturministère. Net vergiessen, nächste Méindeg den Owend um 8 Auer am Kulturzentrum zu Bouneweg, Change the World Chorus. A fir déi puer Minutten, déi eis nach bleiwen, e puer Spréch an Texter zum Nodenken. Abdu'l-Bahá huet 1912 zu Paräis zum Thema Berodung gesot, Wa fënnef Leit zesummekommen, fir no der Wourecht ze sichen, musse si ufänken, sech selwer vun allem lass ze léisen an och vun allen virdrun ausgeduechten Iddien. Fir d'Wourecht ze fannen, musse mer eis Virurteeler opginn. En oppene Geescht ass wesentlech. Wann eist Glas voll ass mat eis selwer, dann ass keng Plaz méi do fir d'Waasser vum Liewen. D'Tatsaach, datt mir eis virstellen, selwer Recht ze hunn an all déi aner am Feeler sinn, ass dat gréissten Hindernis um Wee zur Eenheet. An Eenheet ass néideg, wa mer gär d'Wourecht hätten, well d'Wourecht ass eng. De William Sears sot, datt d'Mënschen wéi de Mound sinn. De Mound besëtzt keen eegent Liicht, e kritt alles vun der Sonn. Wann de Mound der Äerd zougedréint ass, ass en en donkele Mound. E gëtt keng Luucht. Mee wann e sech vun der Äerd ofdréint a sech der Sonn zoudréint, gëtt e lues a lues méi schéin. Fir d'éischt ass et e Sëlwersträifen, dann e Véierelsmound, dann en hallwen, dann en Dräivéierelsmound, bis schliisslech, wann en der Äerd ganz de Réck weist a sech no der Sonn riicht, gëtt en zu engem groussen, ronne, stralende Vollmound. Dat ass den Zäitpunkt, wou hien der donkeler Äerd am meeschte Liicht gëtt. Den Dag vun der Erkenntnis vum Max Hayek. Deen Dag, wou s du erkenns, dass de verantwortlech bass, dass d'Welt mat dir steigt a fällt, sëndegt oder reng ass, deen Dag ass däi Gebuertsdag. Den Ënnerscheed vum Friedrich Oettinger. Gott, gëff mer d'Geloossenheet, d'Saachen z'akzeptéieren, déi ech net ännere kann, De Mutt, déi Saachen z'änneren, déi ech ännere kann, an d'Wäisheet, dat Eent vun deem Aneren z'ënnerscheeden. An dann eng persesch Wäisheet, Huel der Zäit. Huel der Zäit fir ze schaffen, et ass de Präis vum Erfolleg. Huel der Zäit fir nozedenken, et ass d'Quell vun der Kraaft. Huel der Zäit fir ze spillen, et ass d'Geheimnis vun der Jugend. Huel der Zäit fir ze liesen, et ass d'Grondlag vum Wëssen. Huel der Zäit fir ze dreemen, et ass de Wee zu de Stären. Huel der Zäit fir gär ze hunn, et ass déi wierklech Liewensfreed. Huel der Zäit fir frou ze sinn, Et ass d'Musik vun der Séil. Visioune vermëttelen vum Antoine de Saint-Exupéry Wann s du e Schëff baue wëlls, dann trommel d'Männer net zesumme fir Holz erbäizehuelen, Geschier virzebereeden, Aufgaben ze verdeelen an d'Aarbecht anzedeelen. Mee gëff de Männer d'Sehnsucht an d'Verlaangen no der wäiter, onendlecher Welt. A Bahá'u'lláh seet zu der Léift, D'Léift ass eng Luucht, dat nimools an engem ängschtlechen Häerz wunnt. An domadder Iech Radio Ara Nolauschterer e schéinen an erhuelsame Weekend, Äre Jean-Marie.